عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Vi er nået frem til surat al-Isra, vers nummer 67. Surat al-Isra, vers nummer 67. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا Når I bliver ramt, og her skal jeg lige påpege, وَإِذَا مَسَّكُمْ مَسَّكُمْ Når I bliver ramt, الضر, det betyder noget skadeligt, noget darar. Og darar, det kan være mange ting. Og her, Allah nævner, at darar, det betyder noget, som har ramt jer, mens I har været i havet. Og hvad kan det være? Hvad er det, der kan ramme os i havet? Det kan være øh, vind, det kan være bølger, det kan være øh, dårligt vejr. Allah siger, وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ Mens I er sejlende, og så bliver ramt af en katastrofalt midt i havet, ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا Her, der glemmer I alt om de andre, og så husker I kun Allah, som I begynder at kalde på. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ Her, når I er kommet til al-bar, det vil sige, når I har set jord. Her, når I er kommet til starten, hvor I kan komme i land, så begynder I at gå tilbage til det, I var før. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا Her er en indikering, at mennesker er utaknemmelige. Her indikerer det, at mennesker er utaknemmelige. Hvorfor? Mennesker generelt, hvornår husker de hinanden? Hvornår husker en person en anden person? Jeg giver et eksempel. Du ejer en bil, og den er gået i stykker. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Når du har brug for den, jeg ved, jeg skal lige mor en garage. Jeg ved, jeg kender en mor, som bor i Aarhus. Han er dygtig. Jeg har ikke talt med ham i flere år. Lige pludselig, jeg husker ham, fordi nu skal jeg bygge den garage. Fik <laughs> Anne. <laughs> og hermed kan man sige, så bliver personen husket. En mekaniker, en person, der har det, man kalder personlige guder, husker hinanden, når der er en nød. Her siger Allah til os, وَإِذَا مَسَّكُمْ Og det er til kuffar, som er i en nødsituation i havet. Hvorfor? Angående storm, angående vind, angående bølger, som kan ødelægge dem. Hvad er det, de kalder? De kalder deres skaber, som har skabt dem, Allah. Lige så snart, at skibet er landet, her vender de ryggen til Allah og husker deres egen Gud og siger, at det er Allah eller Uzza eller Jesus eller whatever, der har været med til at save dem. Men ikke mindst det er i havet Kun når de kommer til land. Og så siger Allah, وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا Allahu Akbar. Og det er kufranun ni'ma. Det er gufranu ni'ma. Det betyder at være utaknemmelig over hvad Allah har gjort over for den. Er menneskerne generelt utaknemmelige? Ha. Er mennesker i deres indre utaknemmelig. Det må I ligesom tænke på. Ja, generelt nej. Allah siger, أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَفَأَمِنْتُمْ Er I ikke bange for, at selve jorden vil forsvinde under jer. Allah er ikke bange for, at Allah subhanahu wa ta'ala vil fjerne jorden, som I er landet på. Aw yursila alaykum hasiba. Eller Allah sender vind, som er hård som vil ramme jer med små sten, som indbærer små sten i sig, så I bliver ligesom ødelagt, selvom I er i jord, fordi I har ikke nogen beskytter der. La tajidu lakum waliya. I finder ingen, som kan beskytte jer, som kan sejre jer, som kan stå for at redde jer. Er menneskerne som regel på Herrens mark, på Allah subhanahu wa ta'ala bestemmelse og afgørelse altid. Men folk, når de står på fast jord, så tror de, de er reddet. Læg mærke til, hvad Allah siger. Allah kan lave khasif. Khasif, det betyder, at du står på jorden, så Allah fjerner jorden under dig. <laughs> Allah sender vind med sten indbygget, som rammer folk lige og i hovedet. Allahu Akbar. Og jeg kan ikke finde nogen, der kan hjælpe jer, der kan støtte jer. Disse falske guder, som I tilbyder, de vil ikke engang redde sin egne øh, redde. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى Eller er I ikke bange for, at han trækker jer ind i vandet igen? Og det er for skibet med vind til at I kan blive trukket tilbage. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ Og her siger Allah, så vil Allah sende qasif, det betyder ar-rih shadid, din hård brutal vind. Allahu Akbar. فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ Så Allah lader jer synke med den utaknemmelighed, som I bagt over for mig. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ عَلَيْنَ بِهِ تَبِعًا Og her, efter, så står vi ikke jer for noget, efter, efter vi har ladet jer drukne. Øh, nogle gange, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller kuffar om hans magt, det man kalder qudra, og hans styrke, som han har over for dem. Allah har vist i de tidligere nationer, hvilken straf han er dykket på den. Men her, det her mennesker burde lære af de tidligere nationer, så de kan vende tilbage. Men det har det åbenbart ikke gjort. Og derfor siger Allah, ثم لا تجدوا لكم علينا به تبعا الله أكبر Og I kan ikke komme tilbage, hvor I skal tage hævn af, hvad vi har gjort mod jer. Det kan I ikke. I er magtløse. ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر Her Allah subhanahu wa ta'ala taler om mennesker og taler til os, Bani Adam. Så skal jeg lige spørge jer, hvorfor nævner Allah Bani Adam til os? Bani Adam, det betyder Adams folk. Eller korrekt oversat, Adams børn. Hvorfor? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Vi har gjort Adams søn eller Adams børn i sit bedste udseende, i sit bedste madhar, i dit bedste øh, fasong, hvis man kan sige det sådan. وَحَمَلْنَاهُ Vi bagte ham, hvorhen? På jord og på vand. وَرَزَقْنَاهُمْ Og vi har givet den provision min at af de bedste, som de har behov for. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Og vi har opløftet dem over mange, som vi har skabt. Og lige hvem det er? Hvem er de mange, som Allah har skabt? Der er to slags, som Allah har skabt, som han har gjort os til at være bedre end dem. Hvem? Hvem tror I? UFO'er. <laughs> Engel og jinn, صح. ملائكة وجن أحسنتم طيب يوم ندعو كل أناس بإمامهم Det er den dag, hvor vi kalder et hvert person med deres leder, med deres profet, med deres øh, fyr. Og det er dem, der fyldte til Injil, Bibelen, dem, der fyldte Torah, Torah, dem der fyldte Koran. Og det er derfor siger Allah, يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا Det er den dag, vi kalder dem med deres førledere, som de har fyldt i dunya. Faman udiya. Det er ham, som får deres bog med højre hånd. Det vil sige kaldelsen. Hvad er der med dem? Allah siger subhanahu wa ta'ala, فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ De er folk, de reciterer deres bog. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا Det bliver ikke undertrykt. Af deres optjente. og fatila, al-fatil, det er den, som øh, den kender I øh, dadler? I kender dadler. Den der dadelsten, som ligger derinde, selve dadelsten, der ligger sådan en tynd hinde. Kender I den der tynd hinde, der ligger på dadelsten? Den der, død, øh, den der tynd hinde, den hedder fatil. Den hedder fatil. Og det er derfor siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا Det bliver ikke undertrykt, selvom det mindste det er den der tynd hende, som du og jeg kender til. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الله أكبر ومن كان في هذه الدنيا هم som er i livet hvor han er blind men øh, blind det betyder at han er totalt blind nej hans hjerte er blind og så siger Allah subhanahu wa ta'ala فهو في الآخرة أعمى ved dommedagen Han er blind, rigtigt. Og Allah vil gøre hans øjne til at være blind, og gøre hans hjerte til at være blind. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا Og når han er i dunya blind med hjertet, så kommer han til akhirat til at være blind af begge slags. Og sådan er det. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك Og her er der tale til Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hvor at de prøver at snyde Og det er al-fitna Det betyder at komme med at snyde Og det er derfor وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره Det er kommet og de prøver at snyde dig, så du ligesom kan se noget andet, end det vi har nedsendt til dig og Muhammad. وَإِذًا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا Hvis du har lavet det om, så har du været deres ven. Hvem? Hvem kan have det her Det er Yahud og kuffar, alle sammen ligger og forventer, at en profet vil være en snyd og bedrager. På den måde så vil de være sammen både som ham. Men Allah subhanahu wa ta'ala har beskyttet ham og stifter ham på hak og beskytter ham fra at falde i deres fælger og lader ham sejre over dem. Og så siger Allah, وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ Her, hvis vi har ikke stiftet dig på hak, لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا Hvis vi har ikke stiftet dig på hak, og har fået dig til at stå fast, så var du ligesom blevet trukket af den med en lille smule. Idan, hvis det har været muligt, at de har gjort, og du har lyttet, læg mærke til her. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا تقسيم الآيات أتفديل فاسن سرك فستود هي آية فستو هالوديتن صحابي جوات ليوت فورا تل at هو Og så vil den være din straf, ligesom mushrikin i dunya, og ligesom straffen ligeledes i akhira. Og så siger han, وَضِعْفَ الْمَمَات Det vil sige, ligesom straffen i akhira kuffar, men dobbelt. ثُمَّ هِيَ أَي Allahu Akbar. لَا تَجِدْ Du vil ikke finde laka, for, for din egen skyld, alayna nasira, vi vil ikke sejre. طيب, hvorfor siger Allah subhanahu wa ta'ala sådan til hans profet? Og han er beskyttet. Men hvorfor siger han det sådan? Det er en advarsel til ham og advarsel til os, at når man står ved hak, så står man til hak til døden. Så er der nogen, der siger, ja, sheikh, nej. Øh, hvis de øh, prøver os til, at her taler vi ikke om at snyde, her er der tale om at bedrage med Allahs din, at snyde med Allahs din. Det er ikke den der test, du har, eller jeg har, omkring iman. Så husk det. وإن كادوا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإن كادوا de prøver og det er deres protest som de ønsker at gøre og de er i Mekka så de kan ligesom få dig til at blive jaget væk fra deres, øh, fra deres jord ليخرجوك منها så du kan komme væk وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا Og de her folk, de vil ikke stå efter de har fået dig, efter dig i perioder. Det vil ikke være der. Allah skal nok udrydde den, hvis det skulle være. Men Allah har en hikma. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala sendte ham Malik al-Jibal. Og sagde, hvis du vil, jeg lukker begge bjerge på dem, så det ødelægger dem. Der er ikke noget problem. Men hvilken ønske havde Muhammad? At blandt dem, der vil komme nogen, som siger, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Og her si Allah sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Det är sunna. Sunna, hvilken sunna? Hvis du bliver jer væk, så har det gjort af de tidligere profeter. Hvis du kommer væk fra din folk og rejser, så det er en rejse for Allahs skyld, og det er det, der skete med de tidligere profeter. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَ تَحْوِيلًا Du kan ikke finde noget, at det, der skete tidligere, at de ikke gentager sig, fordi de gør det. Aqim salah. Nu, nu er der beordring. Aqim salata liduluk shams ila ghasaq al-layl wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Aqim salah. Oprethold salah. Udfør salah. Hvornår? Liduluk shams. Når selve solen er ligesom sat sig på midt i himlen. Og hvornår er det? Midt i himlen? Hvornår er den centrale i himlen? Hvilken sol er? Ah. Dhuhr, mashallah. Ila ghasaq al-layl. Til natten, og det er maghrib. Og det man kalder inkluderet at selve Lidulukis shams, det er selve dhuhr, og så til rasaq al-layl. Og rasaq al-layl her, det er selve al-utma. Al-utma, det betyder, når natten har lagt sig, det er maghrib. وقرآن الفجر وقرآن الفجر hvilken قرآن الفجر det er selve salat al-subh det vil sige fajr salat al-fajr إن قرآن الفجر كان مشهودا السلف صلاة الفجر فما بفنسة ملائكة الله ملائكة الليل وملائكة النهار ألسام كما أولودة الدين رسيتين يا حبيبي لست بأي مسجد i masjid, i din إمامة række bag imam, og du laver takbira, Hvis du ikke har mulighed, når du beder derhjemme, fordi du bor langt væk fra masjid og alt det der, Allah, så kan du lave det, salat al-fajr, så reciter. ومن الليل nu kommer det her ومن الليل فتهجد به نافلة og i natten så skal du læse nafila og hvornår er al-layl? Og det er ba'dan nawm, når man har sovet og stået op. Og ulema siger, at Muhammad stod op midt. Og midt, det betyder midnat. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. At Allah, på grund af den ibadah, så vil Allah subhanahu wa ta'ala forhøje din plads og giver dig, at du kan få den titel, der hedder Ash-Shafi'. Hvad betyder Ash-Shafi'? at det er dig, der står for Ash-Shafa' og der hvor menneskene samles og begynder at sige til Adam, salam, til Musa, til Isa, til Nuh, alle sammen, at så begynder det at sige, det er ikke os, du skal henvende til Muhammad sallam, og Muhammad sallam kaster sig under arsh, og han begynder at sige, det er forbøn, nej. Det er vigtigt, Jeg ved ikke, kan I høre mig, jeg Mashaya? Prøv at... Der er en bror, der siger, at han ikke kan høre mig. Islam, kan du høre mig? Islam, kan du høre mig? Nu kan jeg, alhamdulillah. ومن الليل fra natten og Muhammad fatahajjad bihi. Læs Koran. Nafila. Det er en læsning, som har intet med de faste ibadah. Laka for din egen skyld. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Og det er den forbindelse, som Allah har givet Muhammad sallallahu ala Muhammad. وقل رب أدخلني مدخل صدق og se, åh Allah, lad mig entrere. Og hvilken mudkhala sidq. og det er den her, øh, der blev sagt, at den her ayah er kommet ind, da Muhammad s.a.v. blev bedt om at forlade Mekka til Medina. Og det er mudkhala sidq, det betyder at entrere Medina, og så overvinde øh, islamiske stat i Medina, og akhrijni mukhraja sidq. Og lad mig ligesom være blandt dem, som blev kaldt al-muhajirin. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أي lad mig være et eksempel for dem. Hujjah Zahira, et klar beskedenhed for den, så jeg kan komme tilbage og sejre over dem. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا Allah har lovet Muhammad, når han entrerer Mekka at ødelægge disse statuer, så gik Muhammad sallam og begyndte at vælte disse statuer. Og så sagde han, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَ Og væltede disse statuer ned. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من السنة من القرآن من القرآن أتنها ليس لي قرآن صن ما هو شفاء صن إنباء شفاء الشفاء Det rensning, opløftning af jahil. Det betyder fjernelse af sygdom, lignende, wa rahmah, wa rahmah, barmhjertighed til de fasttroende. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Men dem, som er kuffar og vantro, de gør dem til at være blandt de fortabte. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ Når vi har været gode mod de her mennesker Som vi har bedt dem om At de skal tilbede os og takke os fordi vi har givet den god helbred, og vi har givet den øh, rigdom og det hele, så siger de herefter, A'rad, vender ryggen til Allah i det hans skaldse, وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَنَأَى يَلْوِ anhu, det vil sige, han vender ryggen til, بجانبه med ryggen til ham وإذا مسه الشر كان يئوسا men når han bliver ramt af en katastrofe eller lignende her så begynder han at være jaus hvor han begynder at kalde Allah om hjælp Qul, se til dem Kullun ya'malu ala shakilatih En hver arbejder og handler i henhold til hvad han fortjener فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله ذي ذم دم صمحا لقصصل بدن غاربعي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي تسبارة مهنسن تشيلن سيتدم شيلن أعبي أوضغل أمين سكيبر وَمَا أُوتِيتُ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Hvad I besiddelse af viden er begrænset. Her er der mange, der stiller spørgsmål. Hvad er ruh? Hvad er en sjæl? Kan man fange en sjæl? Kan man få fat i sjælen? Svaret er nej. Sjælen Ingen kan fange det. Ingen kan få fat i det. De prøver at gøre hvad som helst af en krop. Jeg kan sagtens få fat i en krop og sætte efter døden masser af luft ind i, for at få kroppen ligesom til at ligne, at den er i liv. Men hjernen og hjertet er død, der er ikke noget sjæl. Og her, når de stiller et spørgsmål om ruh, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, قل الروح من أمر ربي Hvem har besiddelse af den her sjæl? Allah alene, ingen andre. وَمَا أُتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Og alt hvad I har at vide angående disse sager eller andre, er begrænset. Og det er en modsætning for at sige til dem, de er jahil. وَلَئِن شِئْنَا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولئن شئنا, hvis vi ønsker, så har vi ligesom fjernet, لمحونا من القلوب ومن الكتب, så har vi fjernet alt, så de ikke kan se, at det her, de har været. Og det er Al-Quran. Så har vi fjernet den her budskab, der hedder Al-Islam. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ Og Muhammad, hvis vi vil, det er bare for at fastgøre, hvilken styrke Allah subhanahu wa ta'ala har. Hvis vi vil, så har vi fjernet det, vi har nedsendt til dig. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا Og så vil du ikke finde, at der er nogen, der kan sætte tillid andet end os. Og det er også for at styrke Muhammad i hans budskab. Illa på nær rahmatan min rabbik. På nær Allahs rahma. Der er ingen, der har byggelse for tillid andet end ham. Inna fadlahu kana alayka kabira. Husk Muhammad sallam. Os mennesker. Allahs fadl. Hvad betyder fadl? Hvad betyder fadl? Ha. Hvad betyder fadlullah? Fadl. Ved I, hvad fadl betyder? Velsignelse, ja. Men det er, ikke, det er ligesom, hvis jeg laver en god gerning over for dig, så er det ligesom, jeg har fadl over for dig. Det er ikke velsignelse. Jeg ved ikke, hvad den hedder. Gunst. Tjeneste. Nej. Allah siger, Inna fadlahu kana alayka kabira. Allah, som har gjort dig din største tjeneste, han bærer, når det er det bedste ord, gust. Gust, jeg har aldrig hørt. Gust, bare sådan der. Siger man gust? Nå, okay. Inna fadlahu, Allahs fadl ovenpå dig, hans gust, nej. Allahs fadl er den største på dig. قُلْ لَإِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ Hvis mennesker og jinn samler sig, عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ Samler sig for at komme med det samme Koran, som vi har. لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ De kan ikke komme med det samme. det er det samme koncept, وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Selvom at de vil stå oven hinanden og hjælpe hinanden, og de vil gøre alt for at komme, for at styrke hinanden med at komme lignende på. Det vil de aldrig gøre. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله أكبر ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل Her vi har svaret tilbage på hver eneste ting som vi havde. Ribar, meninger, targhib, tilkaldelse, at tarhib, frygt, kaldelse på de gode, advar om de dårlige, fortællinger om de tidligere nationer, Jannah og Nar, Qiyamah, straf, helvede, Jannah, paradiset, alt hvad det øvrige ting, som de har brug for, de står i den her Koran. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Alt indhold i det her bog eksisterer af de tidligere nævnte. Fa'aba. Fa'aba, aba, aba. Hvad betyder aba? Benægtet. Fa'aba aktharu nasi illa kufur. Hvad er det, menneskerne ønsker? At gå imod. Allahu akbar. Jahadu wa ankaru. De har benægtet. De har gået imod de fleste af befolkningen. Allah sendte Muhammad til befolkningen Budskabet, hvad er det befolkningen gjorde? De tager afstand. Hvorfor? Vi er ikke interesseret. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا Vi tror ikke på dig før at du lavede fra jorden yambua. Yambua det betyder aynuma. det betyder vand, som stormer ud af, af jorden. Yani, vi tror ikke på dig før, at selve vandet, du beder jorden om at sende vand fra den, så den ligesom blomster op, så tror vi på dig. أو تكون لك جنة أتها إنهاو من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أتها إنهاو hvor der eksisterer inde i haven, hvad? Øh, nakhil, træer af dadler, Wa'inab, øh, træer af, øh, hvad hedder det, Allahumma salli ala Muhammad, vindruer, og så blandt, altså midt i det hele, så er der en flod, der løber igen. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا Eller du sender himlen om på os kisafa kommer i stykker ned i hovedet på os Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Eller dig, du kommer sammen med din Gud, sammen med malaika imod os. Lægger I mærke til, hvad er det for nogle ord, de bruger imod Muhammad sallallahu Hvilken sprog og hvilken øh, form for advarsler og, og, og, og ting, som de spørger vores profet på, det er rimelig groft har I lagt mærke til det? Eller I lægger ikke mærke til sådan noget? Du skal lade noget blomstre op fra jorden, dig. Hvis du ikke kan have træer, øh, øh, flod løber igen, eller du lader himlen falde om på os, eller du sammen med din Gud og dine øh, engler kommer imod os. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Så du kommer imod os, så kan vi se jer alle sammen, Muhammad og Malaik, eller eller Allah. Qabila foran. Au yakuna laka بيت min zukhrufin, au ترقى في sama Eller du har et hus, som er lavet af zukhruf, som er lavet af guld. og der er mange, der siger, hvad Zuhrufia de gule lande siger, at den er speciel, som ingen har. At ligesom den viser, at dit hus er anderledes end alle andre, og viser, at det er noget, som ingen kan få. Og tarqa fi sama, eller du flyver op i himlen. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه Og vil ikke tro, at din løftning, eller det, som du belyser sig det selv, før at du kommer med en bog, som vi kan læse. Qul, Subhana Rabbi, hal kuntu illa bashara rasula. Han sagde, vil sige være min, min skaber er jeg ikke kun et menneske, som er en budbringer? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى Hvad er det, der har forhindret folk? da vi har sendt vores profet til at sende dem tilbage til deres oprindelse af iman, at de ikke kom tilbage, illa an qalu, ab'ath Allahu bashara rasula, har Gud sendt en budbringer af mennesker? <laughs> De vil ikke have det af mennesker. Hvad skal det være? Skal det være en budbringer af malaika eller jinn eller hvad? Det er det, du ønsker. Qul, law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كانت في الأرض ملائكة Hvis jorden er besiddelse af malaika Som går rundt uden der sker noget Og at de befinder sig i jorden Som deres beboelse لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Så har vi sendt en budbringer Fra himlen som er deres budbringer Kul Kafa billahi shahidan Det er nok, at Allah han er vidne mellem mig og jer. Det vil sige, at det er nok, at Allah er vidne mellem Muhammad og jer. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Han ved nok om sine skabninger. Kan I høre mig stadigvæk, eller er I faldet i søvn? Alhamdulillah. Nummer 97 ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه دم سمغارة rara الله I, kan også høre min tid, det er ikke tve faktisk det er zanjabil ja habibi ja Allah mashallah ومن يهدي الله فهو المهتد بمعنى دكا غتلد ان هم ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء ودم som bliver misvejlet de har ingen alliance med nogen آنن هم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم de bliver kastet ved dommedagen på deres ansigter عميا وبكما عميا بلن وبكما de kan ikke snakke. Wa summan, de kan ikke høre. Ma'wahum jahannam, <laughs> de havner i helvede. Kullama khabat, zidnahum sa'ira. Hver gang at ilden den går i kold, så begynder den uh, at smider vi masser af kul, så de kommer til at være stærkt igen. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا Det er deres straf, fordi de har dannet kufur på vores verser, på vores tegn, på vores kaldelse. وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا De stiller sådan en mærkelig spørgsmål. Hvis vi dør, kommer vores øh, øh, knogler og vores støv af knoglerne til at blive sendt til at være noget nyt? أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم Hvis det ikke at Allah som har skabt himlen og jorden kan eller har en besiddelse at skabe ligesom dem, وَجَعَلَ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ Og Allah har lagt den til et bestemt sted, som de ikke selv kan bestemme over. فَأَبَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا Men dem, som er kuffar, de ønsker kun kufur. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةَ رَبِّي Vi siger ejer af alle de rigskab, som Allah har إذن لأمسكتم خشية الإنفاق Så har I holdt tilbage, fordi I frygter, at I betaler, fordi I nej. وكان الإنسان قطورا Og en mand, eller mennesker generelt, og det er faktisk, menneskerne generelt er meget påpasselige, hvad der kommer ud af deres, og det er, fordi det er bukhul. Det er ikke gavmild, men de er modsat gavmild. De er øh, stingy, hvad det hedder. Nej, nej. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَات Vi har givet Musa ni øh, tegn. Kender I de der 10 tegn? Kender I de 10 tegn? Eller undskyld, de 9 tegn af Musa a.s. Skal I nævne den hurtigt for jer? Ja, okay. At-tufan, at-tufan, det betyder uh, selve tufan, når Allah subhanahu wa ta'ala har lavet det der vand flyde over, wal jarad, græshopper, wal qummal, wal qummal, og det er det der lus, der sidder i hår, wal davadir, det er frøerne, wal dam, det er blod, wal asa, hvad hedder det, stok, wal yad, hånd, والسنون والسنون årene ونقص الثمرات at de, der forsvandt en del af de gode, de gode frugter som de havde men der er mange, der er mange af dem der ligesom snakker om er der nogle andre eller et eller andet men det er det som mange mufassirin nævner Allah siger, at atayna Musa tis'a ayat. Vi har givet Musa ni af de klare tegn. فاسأل بني إسرائيل اسبره uh, إسرائيل befolkning om det det er Jakobs folk uh, إذ جاءهم لديها فقال لهم فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا وفرعون كبرهم وصير موسى يتقوى دواء بسات الجن قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لأظنك يا فرعون مثبورا لقد علمت يا يذرقوا والله نزل Men dig, Firaun, der er noget galt med dig, <laughs> Allahu Akbar. Og det er derfor, at det er ligesom sjovt, når der kommer en, og, og, og han er syg, og han er i, i besiddelse af en sygdom eller et eller andet, så kommer han og begynder at nævne den sygdom, som han har over for andre. Øh, og Firaun, eller øh, Musa, siger, siger til ham, jeg ved godt, hvad der sker på den her jord, men du er i besiddelse af ødelæggelse og det der sker med dig Ja, det hedder tufan. Øh, طيب قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب العالمين إلا, إلا رب, رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا og jeg tror over Fir'aun du er øh, ødelagt og du kommer til at blive øh, ødelagt فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا Her er det bare ligesom en, en, en indikering, hvad er det Fir'aun, alaihi min Allah, ma yastahak, har gjort. Øh, og han vil gerne ligesom ødelægge øh, Musa a.s. sammen med Bani Israel, og her har Allah øh, ladet den drukne alle sammen. وقلنا من بعده لبني إسرائيل og vi sagde efter vi har ødelagt Faraon til Israels befolkning uskunu al-arda bo på jorden فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا når tiden er der beboelse af jord og når tiden er der for døden så efter døden så skal vi nok ligesom øh, samle jer efter det så I kan modtage jeres øh, når Allah siger, Jina bikum lafifa, vi fjerner jer fra, eller vi opretter jer, eller vi genoplever jer fra jeres øh, qubur, fra jeres gravsteder. Lige meget hvor I befinder hen, så skal vi nok samle jer. Wa bil haqqi wa bil haqqi nazal. Sandheden er den nedsendt i Al-Quran, haqqi nazal, sand er den. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا Gør det når vi afslutter alle verserne, Det vil sige, vi, vi slutter af, øh, så vi næste gang starter med surat al-Kahf. Er det i orden, inshallah? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا Vi har sendt dig til at være øh, mubashira. Det betyder dem, som kalder til Jannah. وَنَذِيرًا advarer og frygter folk at havne i helvede. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقرآنا det er bogen som vi har nedsendt فرقنا فرقنا og det er øh, den skinner mellem haq og batil لتقرأه så du kan læse det og recitere det på folk على مكث øh, og det er at du læser den langsomt og stille og roligt så folk kan recitere og forstå وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا Og den er kommet i forskellige episoder af forskellige grunde. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا Sig til dem, tro på det, Eller lad være med at tro på det. إن الذين أوتوا min qablihi, قبله yutla alayhim عليهم يخرون للأذقان sujada. Se til dem, øh, tro på det eller ej, eller lad være med at tro på det. Dem, som har fået ilm af de tidligere nationer, hvis man læser den her bog, så vil de kaste sig ned og lave sajda til Allah. ويقولون سبحان ربنا إنها إن ويقولون سبحان ربنا إن كان عدو ربنا لمفعول وإن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون تبلسي سبحان ربنا Det vil sige, de vil sige, velsignet være vores skaber. In kana wa'du rabbina la maf'ula. De som Allah har lovet os, de befinder vi, og det har vi ligesom set. وَيَخُرُّونَ لِلْأَذْقَانِ Det vil ligesom kasser til adqan. Og her er det faktisk vigtigt for os, vi forstår. Øh, de vil ligesom kasser ned øh, øh, på jorden og grædende, hvor de vil ligesom selve tårne tårerne vil løbe, og de vil ligesom få så meget tåret af den khushur, de har, og den øh, respekt, de har til Allah. Og jeg lil-adqan, يبكون ويزيدهم خشوعا så vil den her Koran i recitering få dem til at græde og tude og der er en khushu' khushu' det betyder når, jo, når hjertet og kroppen har en velsignelse tilstand til at den fører den til at øh, ophøje Allah subhanahu wa ta'ala قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كال الله كال الرحمن أيما تدعون فله الأسماء الحسنى لماذا من يتكلم الله har samtlig eh, Allahs ord. ولا تجهر بصلاتك. Lad være med at løfte din stemme så højt. ولا تخافت بها. Og lad være med at være lav i tale. وابتغي بين ذلك سبيلا. Lad din læsning være jævn. وقل الحمد لله. Sig takket var Allah. الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Velsignet være Allah, som har ikke taget en søn til sig, ej heller har taget en som skulle være partner i hans kongerige ولم يكن له ولي من الذل og ej heller har Allah subhanahu wa ta'ala taget en wali. Og en wali, det betyder en, han kunne alliere sig med til at hjælpe ham i hans styring. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Se Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vi har nået frem til surat al-Kahf, og inshallah næste gang, så begynder vi med surat al-Kahf. Må Allah subhanahu wa ta'ala bemyndiga de bedste, ja Rabbal Alamin. Barakallahu fikum, og jazakum al-khair. Og hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så tager vi det. Jazakum al-khair.